za obraćenje muške osobe. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste, Tvoja ljubav, Bože oče, i Tvoje vodstvo, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, Isusa Krista, za obraćenje, posvećenje i spasenje. Posvijesti si osobu za koju prikazuješ. Zahvaljujem ti, Oče Sveti, za dar života koji si mu podario. znam da si ga čudesno zamislio na svoju sliku i priliku. Hvala ti, Isuse, što znam da si ga stvorio za život. Jer ti sam jesi život. Hvala ti što mi daješ spoznati da ga ti ljubiš više nego što ću ga ja ikad moći ljubiti. Hvala ti, kralju nebeski, za svaki ovozemaljski i svaki vječni plan koji imaš s njime. Spasitelju i otkupitelju naš. Bez tebe, bez tvog oproštenja, nitko se od nas ne može spasiti. Zato ti hvala Dobri oče, što si dao svog jedinorođenog sina Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, već da ima život vječni. Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, Isusa Krista, za njegovo otkupljenje. Otkupi ga od situacija u kojima se nije osjećao prihvaćeno, zaštićeno ljubljeno i poštovano. Otkupi ga i oslobodi, Isuse, od osjećaja krivnje i manje vrijednosti. Otkupi ga od strahova i tjeskoba. Molim te, gospodine, da ga otkupiš od grijeha koji je počinio mišlju, riječima dijelima i propustom. Molim te da ga svojim duhom prosvjetliš, kako bi spoznao stvarne namisli svojeg srca i kako bi se iskreno pokajao i primio tvoje oproštenje, iscijeljenje i oslobođenje. Otkupi ga, Isuse, od razočaranja, samim sobom. Otkupi ga, gospodine, od stavova zbog kojih te ne može prihvatiti kao ljubljenog i savršeno pravednog Boga. gospodine, molim te, podari mu dar obraćenja, dar ponovnog rođenja, dar žive vjere i povjerenja u tebe. podari mu, oče vječni, obilje svojeg duha, da može rasti u mudrosti i milosti pred tobom i pred ljudima. Gospodine, životvorče, molim te, neka doživi puninu godina koje si mu odredio. Ti si nas, Isuse, svojom mučeničkom smrću otkupio od kazne za grijehe. Ti si otkupio našu palu narav, zarobljenu sebičnošću, ranjenu osjećajima odbačenosti i manje vrijednosti. Tvoja je žrtva savršena. a od nas ljudi očekuješ da je prinosimo ocu za sebe i za druge. Gospodine Isuse, čvrsto vjerujem da ću u Euharistiji blagovati Tvoje tijelo i Tvoju krv blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Pomozi mi da zaista mogu duhom sudjelovati u Isusovoj žrtvi na Golgoti. Hvala ti, duše sveti, što pomažeš njemu. Hvala ti što mu rasvjetljuješ tamu i privlačiš ga k Isusu. Anđele, čuvaru sveti, čuvaj ga od zloga i od zla. Čuvaj ga od oholosti i ponosa. čuvaj ga od bluda i svake grešne neumjerenosti. Čuvaj ga od ogorčenosti i samosažaljenja. Čuvaj ga od laži ovoga svijeta. Sveta Mario, Majko Božja, moli za njega. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Tebi je, Mario, mač boli probio srce kako bi nama, slabima i grešnima, mogla pomoći da otkrijemo stvarne namisli svojih srca. Da se pokajemo i da živimo. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do njegove duše. I neka ga tvoja majčinska ljubav oslobodi da se može potpuno predati u milosrće tvoga sina Isusa. Sveta Mario, Sveti Josipe, predajem vam njega u vašu majčinsku i očinsku brigu. Da ga svojom pomoću uvijek iznova privlačite gospodinu i da ga štitite od zloga. Da ga štitite od svakog zla i grijeha i od svake opasnosti koja bi mogla ugroziti njegov život. Duše u čistilištu Molite za mene kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovala sa što većim žarom. sveti apostoli, Petre i Ivane, sveti Franjo Asiški, sveta Klaro, sveti Franjo Ksaverski, sveta Terezio Avilska, sveta Mala Terezio, Sveti Padre Pio Sveta Mario Magdaleno Sveti Šimune Apostole Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče Pomozite mu ljubeći ga pred Božim prijestoljem. Sjeti se i drugih svetaca kojima se moliš. Pričesna meditacija Gospodine, znam da on možda nije dostojan da uniđeš pod njegov krov. Da uniđeš u njegovu dušu. Ali te ipak svim srcem molim da ga ispuniš svojom prisutnošću. Jer, Isuse moj, kako će sam po sebi postati dostojan? kako će Isuse sam zapaliti svjetlost u duši kad si ti svjetlost. Kad ti jedini možeš prosvjetliti njegove tame. Kako će tješitelju naš sam zacijeliti rane kojemu ne daju da ti srcem povjeruje i da ti preda svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Kako će se, otkupitelju naš, bez tebe, koji si jedini pravi mir, osloboditi briga i strahova? i umiriti svoju dušu. Kako će, gospodine, njegova duša živjeti ako u njoj ne prebivaš ti koji si život. Zato uđi, gospodine, u njegovu dušu i budi izvorom žive vode u njemu. Vode koja teče u vječnost. Uđi, žrtvovani jagenče, u njegovu dušu. Operi ga svojom krvlju i makni iz njegove duše sve ono što ga čini nedostojnim tebe. Uđi, gospodine, u njegovu dušu jer te treba. Jer bez tebe njegov život nema smisla. Uđi Gospodine u njegovu dušu kao spasitelj i otkupitelj. Amen. Nastavi u srcu gospodinu svojim riječima zahvaljivati, blagoslivljati ga i veličati.